Egunon entzuleak. Iduridu COVID eritasuna kudeatzeko plantan jarri diren neugriak, oino esistitzen balima dira ere, lausotzen eta desagertzen joanen direla. Medio desbertinak eta politikari burgesak termino horietan mintzatzen hasi dira. Pase sanitarioaren kentzea ipatu zen, naiz eta behiz ere gibilera tituri. Maskaren dehigortzea ere dudan ezagia da. Ez pandemiaren bukaerari buruz deus berezie jaiteko. Baina gajantzitsua atxamaiten dut, argitan ustea, pandemiaren kudeaketak utzi dituen ondorio politikoak. Autoritarismoan eta disiplinamendu sozialan oinahuituriko aterabidea eta neuhi ahas arbitrarioen aplikazioa hain zuzen ere. Neuhien izaera arbitrarioa, neuhi aldakojetan eta usu zentzugabeetan agertu zauku. Kontraejan handiak dituzten neugiak inposatu dauzkigute osasunaren izenean, baina ez dira osasun irizpideen araberakoak baizik eta disiplinamendua izan da norantzkoa markatu duena. Sistema kapitalistaren bizira upenari moldatua. Pandemiaren kudeaketa ahas irrazionala izan da. Ostatuak etxiak, familiarekin elkartzeko lau eta gero sei pertsonaka mugatua baina beh momentuan metroak, autobusak eta lantegiak jendez gainezka. Belduja eta ejua ardatz dituen bombardak eta mediatikoaren bidez egin dute disiplinamendua. Eta lan hori, gizarteko sektore handi bati egin arazizako. Langile klaseko kideak ere, funtzio polizialak betetzeko propaganda masiboa izan da. Auzoak salatzera eta kontrolatzera bultzatuz besteak beste. Jendartean, lege arbitrario eta burges horiek sumiso izateko normaltasuna lortu da. Epe luzean ondorioak izanen dira, etorkizunari begira prestatzen ari baitira. Horren haintzinean, sozialdemokraziak ez du deus egin langile klaseak albezain eskubide politiko eta sozialak atxikitzeko. Txarrago ere, zuzenki parte hartu du pandemiaren kudeaketan biziaren ezegon momentu handi batean, nun bat batean ezin giren gehio kanpora atera, eskolara aktivitatera joan, sozialdemokraziak neurri gogojagoak ere galdegin ditu. Bukatzeko, pandemiaren arturadun nagusia gazteria izan dela sinestarazin nahi izan da. Gazten irresponsabilitatea hain zinean ezagiz eta haien miseriaren arduradun bakajak haiek zirela azpimarratu nahi izan da. Besta klandestinoek eta neugiak ez errespetatzeak ekarriko bailuke bezala pandemiaren azkartze bat. Horrek, gazten kriminalizazioa ekarri du eta ukan lezaken funtzionagusia etorkizuneko belaunaldia disiplinatzea izan daiteke. Bortizkeria polizialaren bidez eginda hori, baita isunen mehatxoarekin ere bai. Azken finean, Krisi sanitarioa ezin dugu kontekstu sozialetik bere eta argi da, pandemiaren edapena, kudeak eta autoritario eta injustua, baita garaiortan izan diren aldaketa juridiko eta politikoak interes kapitalistek bideratu dituztela. Arduradunak esistitzen dira.